праа беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Маці Божая, што ў слаўнай вострай браме, як зорка ясная нам свеціш заўсягды, Цудадзейны абраз маці Божая вастрабрамская апеты беларускімі творцамі ўсіх веравызнанняў. Але ў вершах савецкага часу і савецкай прасторы ён не згадваецца. Галоўны святы абраз беларусаў у Беларусі на доўгія гады трапіў пад цэнзуру. Яму на змену прыйшоў іншы галоўны абраз, вобраз Леніна. Гучыць, вядома, па-блюзнерску, маці Божая і Ленін але сказаць пра гэта по-іншаму яшчэ не атрымліваецца як апісаць сатанінскую эпоху без сатанізму праблема так часам у тэксце аўтара які выкрывае злачынствы кгб раптам вычуваеш гэбісскія ноткі дастаткова інтанацыі або як шмат камунізму ў сучасных антыкамуністычных лёзунгах і дзеяннях у характарах і поглядах дэмакратаў і незалежнікаў. Паступова пачынаеш разумець, што перастройка ў Беларусі не дайшла да глыбіннага ўзроўню, а адбылася толькі фармальна на словах. Таму так паспяхова ідзе сёння рэсавецызацыя. Індыкатарам пераменаў можа стаць толькі праўда пра Леніна, прамоўленая без ленінізму ў голасе і пачутая без ленінізму ў сэрцы. Мы працягнем гэтую тэму ў канцы сённяшняга выпуску вострыя брамы, а перад тым нашыя традыцыйныя рубрыкі прыватныя рэчы опус цытатум і краявіт. Прыватныя думкі, нібы прыватныя рэчы, мы агучваем, нібы выстаўляем на паказ толькі дазволу іх аўтараў і гаспадароў. Што дарэчы пра Леніна і ягонае месца думаюць стваральнікі сучаснага беларускага культурнага кантэксту. Сергей Шупа зателефонаваў з прагі ў полацак да пісьменніка і гісторыка владимира Арлова Сергей я у полацку і под руками у мяне няма адной кніжкі якую я час ад часу люблю перагортваць і нават перачитваць она называется розум гонар сумлення это вершы беларускіх паэтаў пра партыю ну вядома пра якую партыю кніжка выйшла прыкладна гадоў відаць 10 таму між іншым цяпер чамусьці вот не выходзіць э, версы беларускіх паэтаў напрыклад пра аб'яднаную грамадзянскую партыю альбо пра партыю беларускага народнага фронту ну але это іншая тэма так вот в этой кніжцы розум гонар сумлення на маю думку ёсць бездакорная з пункту гледжання формы і тэхнікі версаскладання рэчы я думаю что на это безумоўный уклад у э, беларускую культуру ці ў такую скажем асноватворную частку як беларуская література ну у амфоры можа быть цудоўное вино могуць быть фекалі але амфора ад гэтага не губляе сваёй дасканаласці смурод вядома перашкаджае атрымліваць асалоду але гэта ўжо праблема не эстэтычная кіраўнік маладога фронту павал севярынец таксама не аддзяляе сацыялістычныя шэдэўры ад культуры толькі прапануе змясціць іх у іншай музейнай залі что тычыць пытанне пра э, той самы беларускі савецкі сацыялістычны рэалізм скарочана бсср про які мяне тут спыталі у мяне выклікае даволі ўстойлівую і навязлівую асацыяцыю са школьнымі натурмортамі якія мне даводзілася выконваць у сваёй мастацкай школе калі мы возьмем таго ж самага леніна ў горках леніна сярод сялянаў альбо яшчэ нейкія нешматлікія варыяцыі на гэту тэму мы зможам убачыць што той же самы абавязковы збаночак роль яго выконвае лысіна ленінская то тыя ж самыя дэкаратыўныя кветачкі гэта дэкаратыўныя ўзмахі рукамі персты указальных і так далей тыя ж самыя кубачкі гэта няхай будуць творы рэвалюцыйных паплечнікаў ну і ўрэшце рэшт всякие сяляне у якасці драпіровак гэта ўсё творы спароджаныя ў нетрах канона і таму ягоныя іхнія параметры генетычна прадвызначаны увесь гэты акадэмізм школьнага кшталту мне моцна нагадвае акадэмізм біблейска кшталт які панаваў той же самай рассеі ў 19 стагоддзі а Э, той же самы савецкі акадэмізм які панаваў у час э, савецкага саюзу падчас гэтага ўсяго бсру і немат чым мне здаецца адрозніваецца гэтых штатам статства ад э, іконапісу мне здаецца што ўсіх гэтых людзей было правильно назваць багамазамі і маё моя упэўненасць моя думка на гэты конт усе гэтыя кананічныя творы маюць вельмі мала шансаў на тое каб спарадзіць шэдэўр але шанс яны маюць і таму место гэтых твораў зразумела не на поку ці не ў канферэнц-залях але тым менш не ў запасніках ты хто прапануе сплавіць усё беларускае савецкае сацыялістычнае мастацтва в апошнім вагоне куды-небудзь спадалі на поўнасцю тыя ж самыя запаснікі я бы параю тое ж самае зрабіць і з іканапісам на мой пагляд гэта абсалютна тоесная катэгорыі таму мне здаецца месца ў такой не надта э, сумнай не надта э, цэнтральнай галерэі у якую было б можна зайсці пацікаваць што ж там пісалі беларусы што ж там яны выраблялі вось гэтыя самыя змрочныя часы сацыялістычнага рэалізму Найбольш радыкальны адказ мы атрымалі ад вядомага літаратурнага крытыка і філёзафа валянціна акудовича я не помню ні ні одного твора про леніна які б меў нейкую літаратурную і эстэтычную каштоўнасць. У кожна з нашых паэтаў, кожна з празаікаў літаратараў ёсць рэчы, якія больш вартыя увагі і таму іх творы вось такого кшталту яны мне здаецца адпадуць самі па сабе і наўрад ці э, патрэбна тут дыскутаваць пакідаць <laughs> ці не пакідаць нема чого пакідаць Гэтак мяркуюць пра месца сацрэалістычных шэдэўраў у беларускай культуры пісьменнік Уладзімир Арлоў, кіраўнік маладога фронту Павал Сверынец і літаратурны крытык Валянцін Акудовіч. Опус цытатум. Што вы чытаеце, ці спадабалася, чаму? як змяняецца вашее кола чытання. Журналіст Александр Лукашук чытае мемуарную літаратуру, перадусім пра часы сталінскага таталітарызму. Гэта ягоная тэма. У выніку архіўных пошукаў з'явіліся кнігі здзек, філістовіч вяртання нацыяналіста. Неўзабаве у выдавецтве наша ніва пабачыць свет чарговае дакументальнае выданне лукашука за кіпучай чэкісскай работай сцэны з жыцця катаў. Добрыя кнігі падобныя на віно. Вытрыманыя крыху церпкія, у іх каханне здрада, адчай шчасце, перамогай паражэння. Ка іх чытаеш, жывеш. У Чэхіі вытрыманыя віны называюцца архівнымі калі я кажу архівная літаратура я маю на увазе і гэта віно нядаўняй гісторыі ягоны смак не зблытаць ні з чым больш за ўсё я чытаю ўспаміны пра сталінскія часы я лавлю сябе на тым што адчуваю сябе утульна чытаючы пра жыццё ў лагеры мне там псіхалагічна комфортна Чаму думаю я можа я не свабодны чалавек і мяне цягне ў лагер Можа таму, што там усё проста ёсць канваіры ЗК і няма пакутаў свабоды выбару выбралі за цябе. Многія змучаныя чаканнем арышт успрымалі як збавенне. Аднак свабода выбару ёсць усюды. ЗК вельмі часта здзекуліся над сябрамі па няшчасці паскудні за канваіраў. І ўсе праблемы данасіць ці не прыбіць слабога ці заступіцца, памрыты сёння, а я заўтра, са свабоды перакачавалі за калючы дрот. Я кажу са свабоды і памыляюся, якая там была свабода. Я раптам разумею, чаму мне камфортна чытаць гэтыя ўспаміны. Нягледзячы на ўсе жахі гэта гісторыі з хэппі-энд. Аўтары выжылі. Тых, хто не выжылі, успамінуў не напісалі. Я вельмі хацеў бы пачытаць сучасныя беларускія мемуары. Іх амаль няма. Ва ўспамінах азгура тое, што помніцца, самае цікавае тое, што не запомнілася. Калі гісторыя сустракаецца з літаратурай, узнікае небяспека. Факты могуць перастаць быць, узнікне іншая рэальнасць. Это азначае знішчэнне сапраўднай рэальнасці, яе забойства. Уся наша афіцыйная гісторыя літаратура это зброя масавага знішчэння. Знішчалася самая загадкавая форма існавання матэрыі, яе чацвёртае вымярэнне, час, Заду заставалася спаленая зямля, пустыня, над якой лунаюць міражы. Вершы, падобныя да вершаў глебкі і броўкі, гэта рублены на радкі калючы дрот, што застаўся ад катушак, з якіх абцягвалі агарожы лагераў. Працытаваны запіс з нататніка Алеся Адамовіча, эпітафія беларускай савецкай літаратуры ўвогуле. Дзённікі Барыса Мікулічча называюцца аповесць для сябе. Для сябе пісаў дзённік Максім Танк, таму яго можна чытаць зараз. Што яшчэ? Чэзлыя кусцікі жывога, скалечаныя як карлікавыя бярозы у тундры і такія ж рэдкія. Старэйшыя літаратары, чаму яны жылі так, як жылі? Чаму мы ў такім дзярме? Я думаю, а можа ім няма ў чым каяцца, бо няма чаго ўспомніць. І тады гэта не літаратары, бо яны не жылі. Можа, ўспаміны маглі напісаць толькі тыя, хто не выжылі, не дажылі, ненапісаныя беларускія мемуары Андрэя Мрыя, Масіма гарэцкага і зэпалёсіка, недажытыя жыцці. Магчыма, на замену не існуючай мемуарнай беларускай літаратуры прыйдзе архіўная. Беларускую архіўную літаратуру павінны стварыць не гісторыкі, не даследчыкі пэўных перыядаў, не архівісты публікатары, а літаратары. Магчыма, тады замест спаленай зямлі з намі паўстане земля абяцаная, бязлітасная, жорсткая і рацыянальная невядомая Беларусь сапраўднае як канцэнтрацыйны лагер як віно на тваім стале гэта быў журналіст александр лукашук аўтар кніг пра сталінскія рэпрэсіі ў беларусі краявід у зімку і ўлетку удзень і ўначы у з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. Назіраючы за горадам з 22 паверху самага высокаамменскага гатэлю Беларусь, Сергей Харыўскі разважае пра самаразбуральную менскую прыроду яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя уладзіслав сыракомля пісаў што ў менску нібы наўмысна знішчаецца ўсё што нагадвае пра былыя часы можна ўявіць сабе як выраслі за паўтараста гадоў тэмпы і аб'ёмы гэтага самазнішчэння сергей харэўскі за вакном дождж за ім цікава назіраць седзячы на такой вышыні потоп ацалелая выспачка старасведчаны якой натхняліся сотні падарожнікаў Коваль, Киркор, Шпилевский, оточенные стеной дождю и бетонными хвалями новобудов. Там, за дождем, старый город, который чудом заховался на суперклёгице самознищальной менской природы. Памятаю, когда я ходил тут в школу в 70-е, то летне каждый месяц бачу, как нечто руйнуют, перебудовывают, расчищают, то спилуют старую сосну, то выколупают брук, то сорвут кованый гаубец, то вывернуть оцалелый лихтар – Пазней все стало на поток. Руйнавалі адразу вуліцамі, спачатку з боку свіслачы, пасля з боку нямі. Яшчэ ў мінулым стагоддзі вясковы лірнік сыракомля заўважыў, што ў менску ўвесь час як наўмысна сціраюцца ўсялякія памяткі мінушчын. Два стагоддзя змагання з помнікамі. Нават калі помнік існуе фізычна, у менскую рэдка выглядае помнікам. Адсюль з 22 паверху гатэля добра відаць абсыду касцёлы кляштара марыявітак. Сёння гэта свароўскае вучэльне. Кляштар базылянак на Траецкай гары, другая савецкая бальніца. Слынная менская турма валадарка былы пішчалаўскі замак. Цэнтр старога места ў Мску у часе вайны ацалеў. Яго знішчалі нашмат пазней. Проста на маіх вачах, адначасова ў свядомасці людзей заганяўся стэрэатып пра цалкам зруйнаваны вайну горад. Ці варта адбудаваць стары Мск наноў? Пасля вайны, напрыклад, Нямецчыня розныя гарады нападкаў розны лёс. Сацыялістычны Берлін ператварылі ў суцэльны палітычны мемарыял. А ў заходнім Берліне, паўразбураны бомбамі, чарнела адыму гатычны касцёл пакінулі як помнік і падсвятляюць па начах. Тое самае, дарэчы, у Менску хацелі зарабіць з абгарэлым спасаправражэнскім саборам, былым касцёлам бенедыктынак, што стаяў злева ад кінатэатра перамог. Хацелі пакінуць як помнік нямецкаму варварству. Але знеслі ўсё дашчэнту. У заходнім берліне доўгія гады і рыхстах стаяў бесславутого срэбнага купала спісаны знізу да гары пераможцамі. Урэшце немцам гэта некрафілі абрыдла і рыхстах аднавілі ва ўсім былым харастве. Гляджу вунь свеціцца толькі што адноўленая каталіцкая катедра. Калі я хадзіў там штодзень школы, я не мог ведаць, што унікальны помнік барока былы езуіцкі касцёл існуе. Гэтая бажніца ў мінулую вайну ацалела цудам. Але ў 1954 годзе гэты помнік знявечшы запрошаны з Леніграда архітэктар Драздоў. З таго часу гэта быў спартовы комплекс спартак. Насталі іншыя часы. У 1984 годзе быў распрацаваны дэтальны план аднаўлення верхняга места ў Менску. У барацьбе за рэстаўрацыю старасведчыны вырасла цэлае пакаленне змагароў за незалежную Беларусь тым часам пра спадчыны забыліся а за што змагаліся помнікі не існуюць самі па сабе помнік гэта тое што існуе толькі ў нашай сведомасці і чым мы пераканаем наших нашчадкаў калі помнік патрэбны нам мы маем падставы яго аднавіць такім якім ён існуе нашай сведомасці і мы адновім менскую ратушу якую зруйнавалі на загад мікалая другого бо яна маўляў нагадвала былых вольнасці И церковь Святого Духа шмат просьб понявечену российскими оккупантами и взорванную большевиками в 1937 -м. И будинок театру, где была поставлена первая белорусская опера, які зруйнавалі ўжо на маіх вачах у 1986 годзе. Напэўна, калі мы ўсё гэта адною, мне будзе цікавей у Мску. Я буду сядзець не пад аблокамі на 22 паверсе гатэлю Беларусь, а там у гэтым горадзе, які жыве пакуль толькі ў маім летуценні не сярод птушак, а сярод людзей. Гэта быў Сергей Харыўскі са сваімі развагамі пра панявечаны менскі краявіт. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. Мы з сябрамі разглядаем архіўныя здымкі Леніна перад скананнем. Здымкі нагадваюць ілюстрацыі з падручніка судовыя медыцыны. Я шукаю ў слоўніках беларускі адпаведнік дыягназу невмяняемасць і не знаходжу широко расплющенные пустые вочи с матовым бляском зренок. Погляд, які покинула думка. Погляд немауляти. Оттопыранная нижняя губа, голова нахиленная управа. Вось-вось звуснул сорвется штости дадеистычное. Сузирание с дымка выкликает одночасово гидливость и боль. Далкую в устиш от адчування несапраўднасці усяго твайго ранейшага жыцця. Напэўна, штосьці падобнае адчуваюць самагубцы, стоячы на краі прорвы. Ленін думае пра Беларусь, жартуе адзін мой сябра, але яму не ўдаецца схаваць хвалявання. Падпішам Ленін думае пра Беларусь і паставім у газету на першую старонку да 80-й гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі я перахопліваю позірк другога сябра ні ў якім разе нельга гэтага рабіць гэта брыдка колькі мы не пісалі пра ленніна колькі не пераконвалі сябе ды іншых у антычалавечнасці самага чалавечнага чалавека а ён бачыш па-ранейшаму глыбока хвалюе нас сядзіць у нас усярэдзіне як доказ таго што несапраўднае мінулае жыццё не прыснілася нам і што сапраўды па сутнасці сваёй было несапраўдным сапраўднае вось яно без знакамітага ленінскага прышчуру і ўвогуле хоць якой радасці або чалавечынкі згадайце якія ўсё ж вясёлыя былі анекдоты пра ленніна савецкай пары Владимир Ильич, селяне голодают, нехай солому ядут. Тык замычать же, не замычать, я ось слоечек меду навернул и не жужжу. Побач аж распиралась официйная пропаганда, якая починала свой пожитцевый гипнотичный сеанс еще у дитячем садку. Мы пришли в дитячий сад, бачим Ленина погляд. Добрый день, дядуля Ленин, привитаться каждый рад уже ў пачатку 80-х такія трындушкі не маглі не выклікаць іронію. Але побач з гэтым на поўным сур'ёзе распрацоўвалася дарослая лініяна. Гэтак у 82 годзе ў сваіх дзённіках гэта значыць для сябе Іван Шамякін пісаў. Думаю, што многія з нас савецкіх літаратараў, людзей партыйных, мараць калі-небудзь напісаць вобраз Владзіміра Ілліча Леніна, кожны ў сваім жанры У 86-м выйшаў у свет трэці том энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі за грамадным артыкулам Леніяна. Вобраз Леніна самы узвышаны і яркі ў народнай творчасці. Усенародная любоў і павага да правадыра адлюстраваная ў шматлікіх і разнастайных формах і жанрах фальклору, казках, лірычных песнях, паданнях, сказах, прыказках, прымаўках, легендах, Найбольш вядомыя творы беларускага фальклору пра Леніна, казкі ляінская праўда, вялікі багатыр. Галоўная ідэя ляінскай праўды пашырэнне ляніннска вучэння ва ўсім свеце. Праўда, памятаю ў тыя часы на такія рэчы мы ўжо не звярталі ўвагі, як на артыкулы з часопіса Карэя сегодня, дзе ідэі чучхе жылі і перамагалі, над якімі мы адсмяяліся яшчэ ў канцы 70х іншая рэч што творы літаратурнай ленініяны ў той час маглі стаць адпраўным пунктам для нацыянальнага пачуцця як адзіная даступная для гэтага крыніца напрыклад паэма ленін думае пра беларусь на беларускім журфаку чытаўся курс ленін рэдактар мы сыходзіліся ў палеміцы над ленінскай ацэнкай беларускай сацыялістычнай грамады цытавалі правадыра ў артыкулах калі трэба было давесці нешта неартадаксальнае словом як ні круці а ленін жыў замінаў і дапамагаў станавіўся нагодаю для смеху і расчаравання прысутнічаў і ў гэтым не было як быццам нічога сатанінскага але вось зрабіўшы сваё трыумфальнае шэсце цудатворны абраз галоўнага бальшавіцкага святога ператварыўся ў дакументальныя здымкі у тую праўду якая гучыць як блюзнерства да той вядома ступені пакуль мы хоць трохі вычуваем у невмяняемом правадыры святога маці божай з вострай брамы ніколі не зведаць таких метамарфозаў яна сёння вяртаецца ажываюць радкі колішніх вершаў ствараюцца новыя адрозненне яе ад галоўнага савецкага святога у тым што для яго непазбежная перспектыва развянчання мама а хто такі ленін пытаецца часам сённяшняе дзіцё ў матулі якая адчувае пры гэтым у глыбіні душы вусцішны халадок ад раптоўнага разумення несапраўднасці ўсяго свайго таго жыцця мама а хто такі ленін гэтае дзіця калі вырасце ўжо наўрад ці стане абараняць свае погляды цытатамі з леніна або смяяцца з нашых анекдотаў пра самага чалавечнага чалавека яно будзе ведаць не правадыра а пачвару з дакументальных здымкаў разам з тым гэтае дзіця застрахаванае ад плюзнерства яно не рызыкуе абразіць бога бо праўду пра Леніна яно будзе вымаўляць без ленінізму ў голасе і слухаць без Леніна ў сэрцы. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергій Харэўскі, Александр Лукашук, Уладзімир Арлоў, Паўлюк Севярынец, Палянцін Акудовіч прадюсер у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Дубавец. Гучала музыка Каміля Сансанса і Йоганаса Брамса. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.